istemez. столицы. Как глава клуба, Сара Пул постоянно задействована в социальной и культурной жизни города. Кроме того, Айвик и сам инициирует разные мероприятия для украинцев. Наши три главные цели как международного женского клуба можно объяснить одним предложением. Люди помогают другим людям. Первый уровень помощи – это наша помощь друг другу в среде экспатриантов, ведь мы все приехали из разных стран и хотим поскорее изучить Украину. Это помогает быстрее осесть, привыкнуть, пустить корни. Для этого мы проводим разные социальные мероприятия и встречи. Um, Второй уровень уровень помощи это благотворительность. Мы, как гости в вашей стране, хотим не только взять от Украины все, что можно, но и сделать что-то для вас и поучаствовать в жизни страны. В Украине активно работают неправительственные организации, и мы не соревнуемся с ними. Но мы тоже можем помочь. Например, пожилым людям, людям у черты бедности, сиротам, людям с особыми потребностями и женщинам. Одна из форм помощи – ежегодная благотворительная ярмарка посольств. Третий уровень концепции «Люди помогают» помогают людям, это когда мы учимся у вас, изучаем традиции, культуру, ближе узнаем Украину. Таким образом, мы можем лучше вписаться в жизнь украинского общества. Клуб зарегистрирован в Украине как некоммерческая благотворительная организация. И вся его финансовая деятельность направлена на сбор средств для помощи детям и взрослым в трудных жизненных обстоятельствах. Я считаю благотворительность естественной частью жизни каждого человека. Неважно, сколько у тебя денег, ты не один живешь на планете, и кто-то рядом с тобой всегда нуждается. Это может быть твой сосед-иностранец, которому ты помогаешь освоиться в Украине, или знакомый, который стеснен в средствах. Такие поступки и делают нас людьми. И думаю, каждый из нас на своем уровне занимается благотворительностью. Временами нам, как организации, проще проще собрать много людей и осуществить благотворительный проект на более масштабном уровне. Это командная работа. Мы работаем с посольствами и другими экспатриантами и определяем, чего можно достигнуть.